Կարծում եմ հպանցիկ քննական հայացքն անգամ բավական է, որպեսզի անմիջապես པարզ դառնա։ Ադրբեջանական քարոշչամեքենան իրոք տեղապտույտի մեջ է նախկին Խոջալու եւ Աղդամ, ներկայիս Իվանյան եւ Ակնաբ նակավարերի միջակայքում 1992 թվականի փետրվարի 25-26-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների մեկնաբանման հարցում։ Ընդ որում, տեղապտույտն այդ անելանելի է, Անելանելի է, քանզի քարորդարյա այդ իրողությունների ողջ համապատկերը շարունակաբար դիտարկում է ոչ այլ կերպ, քան միևնույն ծուրտ հայելու մեջ։ Թեկուս Բաքվում հստակ գիտակցում են, որ բավական է փոխել այդ զարմարված հայելին, ապա իսկույնև էլ իրական տեսք կստանան թե բուն դեպքերը, եւ թե բոլոր այն մասնակիցները, ովքեր անմիջականորեն եւ կամ հերակա կարգով դերակատարություն են ունեցել դրանց ընթացքում, մանավանդ նրանք, ովքեր պատասխանատու են այդ դեպքերի ողբերգական հետևանքների համար։ Իսկ որ հետևանքներն այդ իրոք ողբերգական էին, կարծում եմ աներկբա է, քանզի իրագործվել է ոչիր եւ արյուն է հեղվել, խաղաղ մարդկանց արյուն, առանց սերի ու տարիքի խտրականության, բայց ում մեղքով եւ ովքեր են իրական ոչրագործները։ Ահա հենց այդ էական հարցի դիմացը, որ դրված է ադրբեջանական քարոշչամեքենայի ծուր հայելին։ Նախ պատմական անդրադարձ։ Խոջալուն Ստեփանակերտ քաղաքին հարակից բնակավայր էր։ Մինչև անցյալ դարի 60-ական թվականներն այն հայկական փոքրիկ գյուղ էր։ Ինքնավար մարզում ժողովրդագրական իրավիճակը փոխելու նպատակով Ադրբեջանի իշխանությունները հետևականորեն այն վերաբնակեցում էին հարակից շրջաններից բերված ադրբեջանցի գյուղացիներով, որի արդյունքում շատ շուտով բնիկ հայերը դուրս մղվեցին գյուղից եւ Խոջալուն դարձավ բացարձակապես ադրբեջանաբնակ։ Իլրոմն 80-ականների վերջերին Բաքվում մի նոր թափ հաղորդեց Խոջալոյի վերաբնակեցմանը, այդտեղ վերելով մասնավորապես Ուզբեկստանի Ֆերգանայի հովտից Ադրբեջանում ապաստանած թուրք մեսխեցի փախստականներին նպատակ ունենալով խոշորացնել այն եւ քաղաքի իրավիճակ տալ բնակավայրին։ Միևնույն ժամանակ Խոջալով վերածվել էր հզոր ռազմական հենակետի, որտեղից Ադրբեջանի զինված ուժերը 1991 թվականի գարնանից սկսած Ալազան, Կրիստալ եւ Գրադ կայանքներից օրնիբուն հրետակոծում ու հրթիրակոծում էին Ստեփանակերտ քաղաքը, Ասկերան շրջենտրոնը, հարակից հայկական գյուղերը։ Այդտեղ բերված ադրբեջանական միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատայինները եւ ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության գրոհայինները Մերզակա հայկական բնակավայրի դաշտերից առևանգում էին հարյուրավոր հայ գյուղացիների, պատանդ պահում կամ սպանում նրանց, քշում տանում հազարավոր խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասուններ։ Բացի այդ, այդտեղ գտնող ադրբեջանական ստորաբաժանումները խստի վերահսկում էին Մերզակա օթանավակայանը, պատնեշելով Հայաստանի հետ միակ օթային միջանցքը։ Փաստորեն Խոջալուն վերածվել էր հզոր ռազմական հնագետի, որտեղ Բաքուն կենտրոնացրել էր հսկայական քանակությամբ կենթանի ուժ եւ հարձակողական զինատեխնիկա։ Շարունակվող շրջափակման մեծ թվով փախստականների արկայության, վարելիքի, սնդամթերքի, դեղորայքի բացակայությամբ ձեռնարկությունների հարկադրված պարապորտի մի շրջանային ճանապարհների պաշարվածության պատճառով իրավիճակը հետսետե ավելի ու ավելի էր վատթարանում նորահրճակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, առանձնապես մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Ոստի եւ օթանավակայանի ապաշրջափակումը եւ Խոջալույում հակառակորդի կրակակետերի վնասազերծումը դարձել էին օրվա հրամայական հանուն Արցախի բնակչության ֆիզիկական գոյատեման խիստ անհրաժեշտ էր կանխել ասկերան շրջենտրոնը, ապա եւ Ստեփանակերտը գրոհելու ադրբեջանական զինված ուժերի պլանը։ Խոջալույի ազդագրման եւ օթանավակայանի ապաշրջափակման ռազմական գործողությունը սկսվեց փետրվարի 25-ին ժամը 23:30-ին եւ ավարտվեց հաջորդ օրվա գիշերվա ժամը 3-ին։ Ընդ որում Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի ստորաբաժանումները հատուկ միջանցներ էին թողել մարտական գործողությունների վայրից խաղաղ բնակիչների անվտանգ տարհանման համար, այդ մասին քանիցս նախապես երազեկելով ադրբեջանական կողմին։ Սակայն ադրբեջանական իշխանությունները ոչինչ չձեռնարկեցին խաղաղ բնակչությանը դուրս հանելու համար։ Ռազմագործողության ընթացքում Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերն ազատեցին 13 հայ պատանների, այդ թվում 1 երեխայի եւ 6 կնոջ։ Որպես ռազմավար վերցրին գրադ տիպի 2 հերթիրային կայանքներ, ավազան տիպի 4 կայանք, 1 հաուբից եւ 3 միավոր զրահատեխնիկա։ Միջդեռ այն տարածքը, որտեղ հետագայում հայտնաբերվեցին եւ նկարահանվեցին սպանված խաղաղ բնակիչների մեծ թվով դիակները, գտնվում է Խոժալույից 11 եւ Աղդամից 3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այդ տարածքը ընդཐོպ մինչև 1993 թվականի ամառ գտնվում էր ադրբեջանական զորամասերի մշտական վերահսկողության ներքո։ Ոստի բնականաբար բացառվում էր Արցախյան ստորաբաժանումների մուտքն այդ վայր։ Թե ինչ եւ ինչպես է կատարվել այդ տարածքում, վկայում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Ադրբեջանցի հերոստատեսային օպերատոր Չինգիս Մուստաֆաևի վկայությամբ ինքը երկու անգամ նկարահանել է այդ դիակները, ընդամենը երկու օրվա տարբերությամբ։ Նրա ֆիլմից ակնհայտ է դառնում, որ մինչև երկրորդ նկարահանումը որոշ դիակներ այլանդակվել են։ Այդ օրը, մարտի 2-ին, նա նկատել է, որ գետնին ընկած դիակների դիրքերը եւ վնասվածների ու վերքերի աստիճանը Առաջին դիտարկման համեմատությամբ ապշեցուցիչ փոխվել են եւ դա կրկնում եմ այն տարածքում, որտեղ միջև հաջորդ տարվա ամառ լիովին վերահսկում էին Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության գրոհայինները։ Ահա հենց այդ փաստն է, որ ադրբեջանական քարոշչա մեքենան թաքցնում է խնամքով, նպատակ ունենալով ստեղծել այն երութականությունը, թե իբր Խոջալույեցի բնակիչներին սպանել է հայկական կողմը։ Շշմացնելով այդ հանգամանքից, Մուստաֆաևն այդ մասին հայտնել է անձամբ հանրապետության նախագահ Այաս Մութալիբովին, ով մինչ այդ երևի թե կռահում էր ողբերգության պատճառները։ Նախագահը պատասխանել է նրան. «Չինգիզ, ոչ ոքի խոսք անգամ չասես այդ մասին, այլապես քեզ կսպանեն»։ Այնուամենայնիվ, Կասկածելով, որ այդ ամենը հայկական կողմի արածն է, Մուստաֆայևը սկսեց անկախ հետաքնություն տանել։ Սակայն այն բանից հետո, երբ նա Մոսկվայի DR Press թարգմանում է Գործնական Ռուսաստան Press լրատվական գործակալության միջոցով հաղորդագրություն հրապարակեց առայն, թե հնարավոր է ադրբեջանական կողմը մասնակից է Խոջալույեցի դեմ իրագործված ոչռագործությանը, լրագրողն աղդամից ոչ հեռու մի վայրում սպանվեց անհայտ եւ առայսօր չբացահայտված հանգամանքներում։ Ի դեպ, Հետագայում նույն ճակատագրին են արժանացել նաև բոլոր այն ականատեսները, այդ թվում դաշտային հրամանատարները, ովքեր քաջատեղյակ էին այդ ոչռագության բուն իրողությանը։ Պաստորեն նույնը վկայել նաև չեխ լրագրողուի Դանա Մազալովան, ով դարձյալ երկու անգամ այցելել է Աղդամի մերձակայք տարածքը եւ ականատես եղել դիակների վիճակի ահարելի տարբերությանը։ Իրադարձություններից անմիջապես հետո փետրվարի 29-ին Գալով այդտեղ նա դիակների վրա վայրագության որևէ հետ կանգամ չի նկատել, բայց ահա երկու օր անց մարտի 2-ին նրան եւ մյուս լարագրողներին ցուսադրել են արդեն մաշկահան արված գլուխներով դիակները, որոնք հատուկ նախապատրաստված էին նկարահանումների համար։ Ուշագրավ է նաև Ադրբեջանի նախկին նախագահ Այազ Մութալիբովի վկայությունը, որ նա իր հրաժարականից երկու ամիս անց հայտնել է նույն Դանա Մազալովային տված եւ Մոսկովյան Նեզավիսմայա գազետա թերթում հրապարակված հարցազրույցում, Խոսելով Խոջալուի մասին, Մութալիբովը նշել է. Ինչպես ասում են այն խոջալույեցիները, ովքեր փրկվել են, դա կազմակերպվել է, որպեսզի պատրվակ լինի իմ հրաժարականի համար։ Ինչ որ ուշ գործում էր նախագահին վարկաբեկելու համար։ Ես չեմ կարծում, թե հայերը, ովքեր անչափ հստակ եւ բանիմացորեն են վերաբերում նման իրավիճակներին, թույլ տային, որպեսզի ադրբեջանցիները ստանան ֆաշիստական գործողություններում իրենց մերկացնող փաստաթղթեր։ Հայերը միջանցք էին թողել, որով մարդիկ կարող էին հեռանալ։ Այդ դեպքում ինչու պիտի նրանք կրակեին, մանավանդ այն տարածքում, որը մոտ է Աղդամին, որտեղ այդ ժամանակ բավական ուժեր կային, որպեսզի դուրս գային եւ օգնության հասնեին մարդկանց։ Գրեթե 10 տարի անց Ադրբեջանի գահընկեց նախագահն իր կարծիքը հաստատել է նաև ռուսական Նովոյե Վրեմիա հանդեսին տված հարցազրույցում, ասելով ակնհայտ էր, որ խոջալոյեցիների գնդակահարությունը կազմակերպված էր ինչ որ մեկի կողմից Ադրբեջանում իշխանությունը փոխելու համար։ Խաղաղ բնակիչների ապահով ելքի միջանցքի իրողությունը հաստատել է նաև ադրբեջանցի լրագրող Էյնուլլա Ֆաթուլայևը, ով որպես Բաքվի մոնիտոր անկախ հանդեսի թղթակից 2005 թվականի փետրվարին այցելել էր Արցախ 10 օր մնալով այստեղ։ Բաքու վերադարձից հետո նա գրել է. «Միջանցքը իրոք եղել է, Այլապես շրջապատված եւ արտաքին աշխարհից կտրված խոջալույցները ոչ մի կերպ չէին կարող ճեղքել օղակը եւ դուրս գալ շրջապատումից։ Բայց հաղթահարելով կարկար գետի տեղանքը, Փախստականների շարանը կիսվել է եւ չգիտես ինչու խոժալույցների մի մասն ուղվել է դեպի Նախճեվանիկ։ Երևում է, որ Ադրբեջանի ժողշակատի գումարտակները ձգտում են ոչ թե ազդագրել խոժալույցներին, այլ մեծ արյուն հեղել Այաս Մութալիբովին տապալելու ճանապարհին։ Ինչպես հայտնի է, այդ եզրահանգման համար այն ժամանակ կարծես ազատախոհ լրագրող Վատուլայևը տևական ազատազրկության դատապարտվեց։ Իսկ երբ բանտային պայմաններում հարկ եղած վերադասերակցությունը ստանալուց հետո վաղաժամկետ ազատ արձակվեց ճաղերի յետևից, այլևս հետ կանգամ չեր մնացել նրա վաղեմի ազատախոհությունից։ Ահա տարիների վեր Ֆաթոլայևը Մանկլավիկի կարգավիճակով ղեկավարում է իշխանությունների աջակցությամբ իր հիմնադրած Հակկին աս էլեկտրոնային լրատվական վերլուծական կայքը, որի էջերում Երանդուն փառաբանում է Ալիևյան իշխանությունը, հայտարարելով այն աշխարի ամենաժողովրդավարականը, ամենամարտահրավերականը, ամենաարթարը։ Բնականաբար միաժամանակ նաև կայքի հրապարակումներում ամենայն կերպ փախարակում է Հայաստանը, Արցախը, առասարակ հայ ժողովրդին, այդ թվում պնդում է հայկական կողմի մեղավորությունը խորժալուեցների զանգվածային սպանության մեջ, որակելով այն որպես ցեղասպանություն։ Հատկանշական է, որ բոլորովին վերջերս Ֆաթուլայևը կազմակերպել է Այազ Մութալիբովի հատուկ հայտարարությունը Խոջալուի ողբերգության հերթական տարեդարձի կապակցությամբ։ Կարծում եմ, զարմանալի չէ, որ փետրվարի 24-ին հակին ազում հրապարակված հայտարարության մեջ ամեն ինչ գլխեվայր է շորտված։ Պարզվում է, որ Մութալիբովը նման բան չի ասել չեխ լրագրողին, որ Դանա Մազալովան խեղաթյուրել է իր խոսքը եւ որ վերջապես հայկական կողմը փորձում է արթարանալ այդ արյունալի իրադարձությունների համար եւ զանգվածային կոտորացի մեղքը բարթել ադրբեջանական կողմի վրա։ Երևի թե կարելի է ըմբռնումով մոտենալ Մութալիբովի վիճակին։ Նա այլևս վտարանդիտ չէ։ Ադրբեջանի ներկայիս իշխանությունների ողորմածության շնորհիվ հայրենիք է վերադարձել մոսկովյան տարագրությունից եւ վերահաստատված լինելով Բաքվում յուրատեսակ պատանդի վիճակում է, ում ցանկացած պահի եւ ցանկացած մեղադրանքով նույն այդ բարեշիտ իշխանությունները կարող են ճաղերի յետև նետել։ Թեկուս հենց Խոջալոյի իրադարձությունների համար եւ կամ ինչու՞ չէ, իր իսկ նախաձեռնած եւ 1991 թվականի գառնանը խորհրդային զորքերի աջակցությամբ Արցախի հայաթափման նպատակով իրականացված օղակ ռազմագործողության համար։ Ընդ որում վերջինս երկու տարբերակներից մեկն ու մեկով կամ ինչու մինչև վերջ չի իրականացրել հայաթափման գործողությունը եւ կամ ինչ բարոյական իրավունքով է նման հակամարտկային քայլի դիմել բարեկամ հայ ժողովրդի ադրբեջանի հայազգի քաղաքացիների դեմ չի բացառում իհարկե նաև դավադիր գնդակի գործոնը։ Այնպես որ այլ կերպ չէր կարող ասել ակամա պատանդի վիճակի մեջ հայտնված Այազ Մութալիբովը։ Ոստի փորձանք հասկանալ նրան։ Ի վերջո ամեն ինչ սпасիլ է բարիզբոնի մաստով անկանխատեսելի Ադրբեջանում։ Ասենք թեկուս, երբ ամուսին իր սեփական կնոջը տեղապահ է կարգում, ոչ թե տանը կամ ավելի կոնկրետ ամուսնական առագաստում, այլ երկրի նախագահի բասկաթոռում։ Միակ սпасելին եւ տեսանելին այդ երկրի քարոշամեքենայի տեղապտույտն է՝ ի թիվս այլ ոլորտների, նաեւ խոջալու կոչող զուտ քարոշական տեղում։